London take kira. London take kira sashin Hausa na BBC yake magana akan mita sha shida da sha tara da ashirin da biyar. da kuma a tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro assalamu alaikum Ahmad Abba Abdullahi ke fata an wani lafiya. A shirin na takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato bakwai da rabi agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za a yi cewa sufetocin makamai na Majalisar Ɗinkin Duniya sun tabbatar da cewa lalle akwai shaidun da ke nuna cewa an yi amfani da makamai masu guba a harin da aka kai kusa da Damascus a Syria. hukumomin tsaro a birnin washington na amurka sun ce an kashe mutane akalla goma sha biyu sakamakon harbi da bindiga a wani ginin sojan ruwan amurkar a najeriya ga dukkan alamu an fara samun bakin zaren warware rikicin da ya dabaibaye jam'iyyar pdp mulkin kasar bayan ballewar da bangaren kawo baraje ya yi tun da mace mun zaga muna gama cewa akwai abun da muke na ana yi ba ne wannan shi muka ga manyan madawar kila kamun a zo kan zace ma mun wannan boran mun ma bore muka yi da an tsaki matakai sai da an huta a jamhuriyar Nijar kuma yau hukumar tattalin arzikin kasar Sezok ta fara zaman taranta kashi na biyu a bana. wasu kenan daga cikin irin abubuwan da shirin ya kunsa ma yanzu ga isa sanusi da cikakkun labaran duniya a amurka babbar jami'ar 'yan sanda ta birnin washington ta ce an kashe mutane goma sha biyu sakamakon harbi da bindiga a wani gidan sojan ruwa ta kuma ce ana zaton 'yan bindigar da suka aikata wannan kisa su biyu ne kuma ana ci gaba da neman su ba dai san ko da wace manufa suka aikata kisan ba We have additional officers that were injured, only one injured by gunfire at this point, some other ta ce akwai kuma 'yan sandan da suka samu raunuka yayin da suka kai ɗauki a wurin da lamarin ya auku. Tuni dai shugaba Obama ya bayyana jimami dangane da wannan lamari. Masu binciken makamai na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce an yi amfani da makami mai guba yayin harin da aka kai a kusa da Damascus babban birnin Siriya. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce rahoton masu binciken makaman mai tada hankali ne sosai kuma ya ba da hujjoji masu karfi da ke tabbatar da cewa an yi amfani da makami mai guba A majority of the environmental samples confirmed the use of sarin. A majority of the rockets were rockets. Banki Mun ya kuma ce gwajin kasar wurin da aka kai harin na nuna cewa an yi amfani da gubar sarin. kuma ko da rokokin da aka yi amfani da su a wurin suna kunshe da gubar ta sarin duk da cewa rahoton binciken bai ce komai ba a kan batun kowanne bangare ne ya yi amfani da makami mai gubar amma rahoton ya ce 'yan tawayen siriya ba su da irin rokokin da aka yi amfani da su wajen kai harin to turkiya ta ce jiragen yakinta sun harbo jirgin sama mai saukar ungulu na sojan siriya mataimakin prime minister turkiyan ya ce jirgin sojan syrian ya shiga sararin samaniyar turkiya har tsawon kilomita biyu ya ait bir adet me 17 helikopteri bugün saat 10 mataimakin Firaministan minister turkiyan ya ce yau da misalin karfe 11 da minti 20 agogon gmt wani jirgi mai saukar ungulu mallakar syria samfurin mi-17 ya keta haddin sararin samaniyar turkiya duk da kashedin da aka yi ta yi wa matukansa rautani dai na cewa matukan jirgin biyu sun tsira to kuna shan labaran ne fa daga nan sashen hausa na bbc ɗaya daga cikin manyan kotunan kungiyar tarayyar turai wato eu ta soke takunkumin da kungiyar eu din ta azawa kamfanonin iran goma sha takwas da suka hada da kamfanin zirga-zirgar jiragen ruwa na gwamnatin kasar wannan hukunci da ya biyo bayan nasarar da wasu bankunan iran ɗin bakwai suka samu a irin wannan shari'a wakilin bbc ya ce wannan hukunci wani babban koma baya ne ga yunkurin kungiyar ta eu da kuma amurka na ladabtar da kasar ta iran saboda shirinta na nukiliya wani zaki ya auka wa mai kula da shi kuma ya kashe shi a gidan namun daji na addis ababa babban birnin ethiopia zakin mai suna kene wanda lakabi ne na wani zakaran tsere na kasar ya kashe mutumin ne yayin da yake kokarin tsabtace kejinsa rahotanni na cewa mutumin ya manta ne bai rufe kofar ɗakin da zakin yake kwana ba sauran ma'aikatan gidan namun dajin dai sun yi ta harbi a iska amma zakin bai razana ba har sai da ya kai ga hallaka mai kula da shi ɗin. a gaida isa sanusi da cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na bbc bari mu fara rahotannin da batun siriya kusan wata guda bayan da aka yi zargin cewa gwamnatin siriya ta kaddamar da mummunan hari da makamai masu guba akan al'ummar ta. sifetocin majalisar ɗinkin duniya sun fitar da sakamakon bincikensu rahoton da suka fitar ɗazun nan sun tabbatar da cewa lalle akwai shaidun da ke nuna cewa an yi amfani da makamai masu guba na sarin mai kashe laka a harin da aka kai kusa da damascus babban birnin kasar a watan jiya wannan ne karan farko da wata hukuma ta ƙwararru mai zaman kanta ta tabbatar da yin amfani da makamai masu guban sai dai tambayar da ba su ba da amsa ta ba ita ce shin wani ne kai wannan hari ga rahoton da james robbins wakilin bbc kan harkokin diplomasiya ya hada mana a cikin rahoton masu binciken sun bayyana cewa sassan abai waɗanda suka ɗiba waɗanda suke nazari a kansu da suka da yanayin ƙasa da sinadarai da kuma suka aiki na lafiya sun ba da cikakken haske da kuma gamsassun hujjoji cewa an yi amfani da rokoki da ake harbawa daga ƙasa waɗanda ke ɗauke da sinadarin sarin mai guba a yankin grota na damascus a ranar ashirin da ɗaya ga watan agusta rahoton ya kammala da cewa tabbas an yi amfani da makamai masu guba a yakin da ake yi a syria tsakanin bangarorin ke fafatawa da juna a kasar ta siriya da kuma kari fararen hula waɗanda suka hada da kananan yara masu binciken suka ce sakamakon da suka gano babban abin damuwa ne kwarai sakataren majalisar ɗinkin duniya ban moon ya yi wa kwamitin sulhu bayani a keɓe akan sakamakon ya shaida kwamitin sulhu mai wakilan ƙasashe goma sha biyar cewa yana mika rahoton ne cike da matukar damuwa a zuciyarsa the results are overwhelming and indisputable ya ce sakamakon babban al'amari ne wanda ba za a iya musanta shi ba kashi 85 cikin 100 na gwajin jini da aka yi ya tabbatar da sinadarin sarin hakan nan gwajin kasar da aka yi shi ma ya tabbatar da hakan baraguzan rokoki da gano su ma suna dauke da sinadarin na sarin wannan laifukan yaƙi ne kuma ya saba yarjejeniyar 1925 da kuma dokokin ƙasa da ƙasa and other rules of international law Mr. Ban ya ce kasashen duniya suna da nauyi da ya rataya wuyansu na ganin an gurfana da waɗanda suka aikata wannan ta'asa an baiwa masu binciken damar ba da rahoto ne akan ko an yi amfani da makamai masu guba kuma waɗanne irin nau'i ne aka yi amfani da su amma ba su damar bayyana ko wane ne ke da laifi ba ministan harkokin wajen faransa lauren fabio shine na farko da ya fara bayyana martani ya ce rahoton masu binciken ya nuna ba makawa gwamnatin shugaba assad ita ce ke da alhakin hakan rahoton makaman masu guba ya zo ne rana guda da shugaban kwamitin laifukan yaƙi na majalisar ɗinkin duniya paolo pinheiro ya sanar da cewa yana binciken wasu hararen makamai masu guba guda goma sha hudu a cikin Siriya. The government has continued its relentless campaign of air bombardment and artillery yace gwamnati ta ci gaba da kai farmaki ta sama tare da lugudan wuta da tankokin tilare a fadin kasar muna da cikakkun bayanai na haramtattun hare-hare da kai lardana larduna goma sha biyu daga cikin larduna goma sha hudu na siriya galibi kananan yara harin ya fi shafa an rika kama su ana tsarewa tare kuma da azabtar da su bugu da ƙari an tsare yara ba bisa ka'ida ba daki guda da magidanta da ke tsare da su children have been unlawfully detained in cells with adult detainee fasar rahoton james robbins kenan wakilin bbc kan harkokin diplomasiya to daga rikicin syria sai kuma na kasar mali kungiyoyin 'yan tawayen arewacin kasar ta mali suna wasu shawarwari abu mako babban birnin kasar da nufin cimma wata matsaya ta bai daya gabanin ganawar da aka shirya za su yi da sabon shugaban kasar ibrahim bubakar keta a ƙarƙashin ya zaman lafiyar da aka kulla a cikin watan yunin da ya gabata dai wajibi ne sabuwar gwamnatin malin ta fara tattaunawar zaman lafiya da ƙungiyoyin 'yan tawayen nan da ranar biyu ga watan nuwamba mai zuwa ga watan da alhaji jawar kulbali ya haɗa mana taron da wanda ake yi a asirce a wani otel na birnin bamako yana cike da tarihi saboda dukkanin kungiyoyin 'yan tawayen sun aike da wakilansu sun hada da kungiyar 'yan tawayen abzinawa ta mnla da ta 'yan tawayen larabawa ta maa da kuma sauran kungiyoyi irin su ganda kwai da ganda izo waɗanda ke wakiltar manoma sai dai kungiyoyi masu kishin islama irin su mujawo da ansaruddin ba su halarci shawarwarin ba a tsawon kwanaki uku da za su shafe suna tattaunawa wakilan kungiyoyin za su mai da hankali ne akan batutuwan da suka shafi tsaro da shugabanci na gari da kuma batun zamantakewar kabilu daban-daban a yanki guda kungiyoyin dai suna so ne su yi bitar matsalolin da suke fuskanta a yankunan su da irin korafe-korafen da suke da su a kan gwamnatin mali da kuma kan junansu da nufin samar da hanyoyin da za a magance su a kuma yi amfani da su a shirin sasanta duka 'yan ƙasar ta mali shugaban taron muhammad al-maktar wanda tsohon ministan al'adu ne na ƙasar ta mali ya ƙi ya yi ƙarin bayani kan abubuwan da suke tattaunawa a kai amma ya shaida bbc cewa muhawarar da suke yi zazzafa ce kuma tana da armashi a ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kula a birnin wagadugu a cikin watan yunin da ya gabata da wajibi ne sabuwar gwamnatin ƙasar ta mali ta fara tattaunawar zaman lafiya da ƙungiyar mnla da sauran ƙungiyoyin 'yan tawaye nan da ranar biyu ga watan nuwamba mai zuwa shugaba ibrahim bubakar kaita ne dai ya ba da shawarar kungiyoyin su gudanar da wannan taro saboda irin mahimmancin da yake baiwa batun sasanta duka 'yan kasar ta mali rahoton da alhaji gero kulbali ya haɗa mana kenan to can a najeriya kokarin sasantawar ne tsakanin 'yan siyasa a najeriya ga dukkan alamu an fara samun bakin zaren warware rikicin da ya dabaibaye jam'iyyar pdp mai mulkin kasar bayan ballewar da bangaren kawo baraje daga jam'iyyar yanzu dai bayan wata ganawa da shugaban kasar da gwamnoni bakwai yan bangaren sabuwar pdp dukkan bangarorin biyu sun amince za su dakatar da kace na ce da juna da nufin sasantawa a baya dai yan bangaren da ya balle sun gicciya sharaɗin cewa sai shugaban kasar ya fasa wato ya fasa aniyarsa ta sake tsayawa takara tare da sauke shugaban jam'iyyar alhaji bamanga tukur daga kan mukaminsa ne kafin su amince da maganar sulhu gwamnan jihar jigawa alhaji sulalami na daga cikin gwamnoni bakwai da suka balle kuma ibrahim isa ya tuntube shi don jin inda suka kwana a yunkurin sasantawar mu yan pdp muna ganin ana abin da ke ba daidai ba kamar adamawa inda za a rusa shugaban jam'iyyu a sanar sun zuciya an zo an kori wa mako da a kurki a da shi an kori a mai amshi daga jam'iyya an kwace jam'iyya to tun da dama can mun zaga muna gaya mu cewa akwai abin da muke na ana yi ba daidai ba ne wannan shi muka yi magana manyan mu da watakila kamun a zo ta za a ce ma mun yi wannan boran mun ma bore muka yi da an ɗauki matakai ai da an huta saboda haka abin faɗa shine a da pdp a kan tsarin mulkin da ai abu akan ka'ida shine da shine bukatun mu kuma sun za su yi wasu daga cikin bukatun ku kada maganar dakatar da shi shugaban najeriya wato goodluck jonathan batun sake tsayawa takara me kuka cin kan wannan idan ka faɗa ka kame da murabaye mu ba rabaye bane jam'iyyar pdp da aka yi ta tsarin mulkin ta idan abubuwan da ake a kan daidai ake yi duk mai takarar iko takararsa amma shi ne kar ka amfani da matsayinka na mukami a yanzu ka karya wancan ka rusa wannan dan a zo kana biyan bukata yi abin akan matsayin ka'ida da doka ta jimbe pdp a zo shi ya san me a najeriya in ya aiki ga yan najeriya su ce muna san ka ba da shi kai takara a magana shine yanayin takara da kama karya ne ba za ta yi ba domin ba yawancin lokacin ba ba mu gana wani a ce ana wani domin ka ce ma kana so kana wani ai kamar kana tsoro ne ya je ya din amma ya kan ka'ida akwai wata bukata kuma ta batun shugaban jam'iyya ba man tukur ya sauka wannan kuma me aka kwana a kai abin da muka yi shine ana magana sulhu tun da an gada an da an yi rigima ana magana sulhu to ana kokari a jinyar sai dai kamata idan ka ce a ka wani ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba suna ganin cewa wannan sulhu hadari ne a wurin su domin ya kuma abincin su kowa ya su me muke nema ina ka za ka sunta to shi kenan ba nan masu ganin abu akan matsayin biyan bukata a matsayin ungulaye masu zuwa suna yawa kan wannan gawar pdp kusu tsaka za ka za ka sun kawo domin za ta warke. ana wani zargi cewar wani sharadi cewar in har za ku amince da sulhu shine sai in ko shugaban kasa in ma yana da sha'awar tsayawa takara zai fitar da ko mataimaki daga tsakanin ku gwamnoni bakwai da ake wannan maganar. to ai ka yanka da gaga wato ka rusa dukkan ainihin kokarin mu na ganin cewa muna yin abu sau akan gaskiya domin kamar cewa kawai muna yin dan kwadayi ko san zuciya game da wanka wannan na ganin ba kyauta mana ba masu irin wannan faɗin maganin suna gane idan an yi sulhu babu abinci amma ka bari mai sulhu tukuna maganin mukami Allah ki bari shi ana ne kawai domin a rusa ainihin mutuncin mu na ainihin kyakkyawan mu an ɗage zaman nan cewar sai ranar bakwai ga watan oktoba ne ya rage ne da ba cimma ba ka san abin kira biki ko jinyar ciwo in ya faru ya ɗaukar lokaci wasu sun yi mamakin yadda ka fito kake kalubalantar yadda tafiyar jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya take ganin cewar da ku aka yi uwa da makarbiya wajen zaɓar shugaba jonathan a shekara ta 2011 akwai wuce tsakanin jam'iyyar pdp da kuma gwamnatin najeriya wanda muka zaɓa wanda yake ba zaɓen ta kowa ce a najeriya ba ta pdp ce ta yan najeriya ce a matsayin ɗan pdp wanda ba da gudunmawa wajen zaɓen jonathan shugaban najeriya zan kare shi daga nan har zuwa 28 ga wata watan mai 2015 karfe 12 dare lokacin da harci zai kare ba maganar siyasa kuma jam'iyyar pdp wacce muke so ta kare rayuwa domin dan takara da gwamnati suna karewa amma gwamnati ba ta kare jam'iyyar ba ta kare saboda haka ba ma so a wajen gangancin mu da son zuciyar mu mai abin da ke zai rusa jam'iyyar gaba ki ɗaya kamar ta rushe mu kasin zaben nan gaba gwamnan jihar jigawa kenan alhaji sule lamido to ga wani sako da ya shafi jam'iyyar ta PDP da ke cewa hakika rikicin da ya bai jam'iyyar PDP yana da warewa. wannan ra'ayi ne na Sufiyanu Gumel zangon daura to yanzu agogo na cewa karfe tara saura kwata a Najeriya da Nijar Ahmad Abba Abdullahi ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC za ku iya sauraron mu a kodayaushe kuke so akan wayar salula ku ko kuma a shafinmu na intanet a bbc hausa.com nan gaba cikin shirin zamu je jamhuriyar Nijar muna nan kuma da labarin wasanni gwamnatocin faransa da najeriya sun kula sabuwar yarjejeniyar bunƙasa cinikayya tsakanin su karkashin yarjejeniyar ƙasashen biyu za su rika zama duk shekara domin bibiyar ci gaban da suka samu wurin yauƙaƙa dangantakar tasu ministar cinikayya da ƙasashen waje ta faransa madan nicole brick ita ta bayyana hakan a yayin da ta jagoranci tawagar 'yan kasuwar faransa a wata ziyarar yini uku zuwa najeriya da rabi gwadabe na da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana daga abuja ministan bunƙasa cinikayya da kasashen waje ta ƙasar faransa nicole brick ta ce ta jagoranci tawagar 'yan kasuwar ne zuwa najeriya domin yaukaka zumuntar kasuwancin da ke tsakanin kasashen biyu. Et demain, j'inaugurerai à Lagos la création de la chambre de commerce franco Ce da zafi talata ne kuma za ta kaddamar da cibiyar kasuwanci ta kawance tsakanin Faransa da Najeriya saboda duk da muhimmancin kula dangantaka tsakanin gwamnatoci kula alaka tsakanin 'yan kasuwa ita ce a ala. wani irin kalubale kamfanonin Faransa ke fuskanta wurin kasuwanci a Najeriya? Alors mon challenge c'est euh, de passer de 3,5% de part de marché Ta ce kalubalen da nake fuskanta shine rawar da kamfanonin Faransa ke takawa a tattalin arzikin Najeriya ta ɗaga da kaso uku da rabi cikin 100 zuwa kaso biyar cikin 100. To koya mahukuntan Najeriya ke kallon dangantakar kasuwanci tsakaninsu da Faransa? Farfesa Chine Dunebo shine minsan wutar lantarki na Najeriya. We are happy that the French are contributing Uh, ya ce muna farin ciki da irin gudunmawar da kamfanonin faransa suke bamu ka dubi ɗimbin kamfanonin faransa da ke harkar bunƙasa wutar lantarki a najeriya sannan kuma bankin cigaban ƙasashe na faransa ya bamu bashin dala amurka miliyan ɗari da saba'in domin aikin raba lantarki cikin abuja don haka mun gamsu da gudunmawar da faransa ke bamu sannan kuma muna farin ciki da suka bayyana ƙudurinsu na ci gaba da tallafawa fasarar kalaman ministan wutar lantarki na najeriya farfesa cinedu nebo kenan cikin rahoton maudi rabi ugodabe to har yanzu dai kan batun da ya shafi tattalin arziki a najeriya ne aka fara wani taron kwanaki biyu akan tsare-tsare na biyan kudade don sauƙaƙa wa jama'a hada-hada da kudaden taron wanda babban bankin najeriya cbn ya shirya na zuwa ne yayin da jama'a da dama a ƙasar ke kuka da tsarin biyan kudade ta hanyar amfani da intanet da kuma matsalar dogayen layuka a bankuna da injinan da ke biyan kuɗaɗe da aka sani da atm aisha sharif bafa ta halarci wannan taro ga kuma rahotonta babban bankin najeriya ya ce ya shirya tara ne don faɗakar da jama'a mahimmancin amfani da tsarin biyan kuɗaɗe a sauƙaƙe ta hanyar amfani da wayoyin salula hukumomin babban bankin da su bayyana cewa an samu nasarori a tsarin da aka bullo da shi na amfani da fasahar zamani wajen gudanar da hada-hadar kuɗaɗe kamar da yadda hamis abdullahi ma'aikaci a ɓangaren tsare-tsaren biyan kuɗaɗe a babban bankin ya shaida mini a bangaren tsarin biyan kuɗaɗe ta hanyar zamani an ci nasara da yawa babban banki ya iya shawo kan wasu matsaloli da ake samu kamar na fraud yadda wani zai je ya amfani da kati in ya amfani da katinsa sai a cire masa kuɗi ba tare da shi ya sani ba an damfare shi kenan to babban banki ta canja wannan tsohon kati da da ba shi da wani tsaro da yawa saboda haka mun sami nasara gurin rage matsalolin wannan biyan kuɗi da ake samu ta fraud bayan haka kwanan nan da ake ta maganar a daina hada-hadar kuɗi da tsabar kuɗi a ringa yi ta hanyar fasaha to wannan ma kwanan nan sababbin banki ya yi license na kamfani goma sha takwas suna nan sun fara amfani da mobile payment wato wannan waya ta hannu da ake cewa salula za ka iya amfani da ita ka biya kuɗi an kai rijista da wayannan kamfani suka baka wannan yadda za ka yi amfani ka biya kuɗi za ka iya biyan kuɗi ba tare da ka je banki ka yi dogon layi ba ba ga waɗannan nasarori da aka samu ta fuskar hada-hadar kuɗaɗe jami'in ya ce akwai wasu ƙalubale da har yanzu ake fuskanta wajen tabbatar da wannan tsarin a najeriya mutane ko da an zo an gaya musu suna jin tsoron kamar kuɗin su zai bata to shine babban kalubale da aka fi samu akwai batun matsala wata za ka je banki ga ana cewa babu network kuma ga dogon layi ko kuma ka je irin ATM machine za ka cire kuɗi ka ga layi to duk da wannan tsare-tsaren da ka fito da su kuma ake ake samun wannan matsala to kamar shi na bangaren ATM shi isa yanzu aka fito da wannan cashless akwai pos akwai abubuwa da yawa ba sai ka je ka ciri wannan kuɗi ba mu abin da muke fata ma mu gani shine cewa idan ka zo siyan koda tattasai ne a kasuwa ka ɗauki wayarka ka biya shi wannan mai sai da tattasai ko mai sai da kosai ta baka kosai ta ga alat ya shiga shine abin da muke fata ma wasu daga cikin mahalarta taron da sun bayyana cewa sun ga tasirin tsare-tsaren da ake bi a baya wajen amfani da kudaden kamar da yadda malam basiru muhammad lawan darakta a ma'aikatar kuɗi ta jihar kano ya shaida min alhamdulillah mun fara cin magaci domin a yanzu a wajen biyan albashi da wani biyan sauran su kudade da gwamnati ke bayarwa maimakon a ba da cek ko a ba da kudi a hannu a yanzu aikin ya saukaka abu ne wanda yake kawai ta yanar gizo za ka tura kuma zuwa account kan wanda yake mai haƙƙi ruwan albashi ne ko kuɗin gida so ya taimaka kwarai wajen kawo tsaro sai da duk da waɗannan tsare-tsare na biyan kuɗaɗe da babban banki bullo da su har yanzu jama'a da dama a Najeriya kan fuskanci matsala a wajen hada-hadar kudaden aisha sharif baffa bbc hausa a abuja najeriya to can kuma jamhuriyar Nijar yau ne hukumar tattalin arziki da kyautata jin daɗin rayuwar jama'a sezok ta soma zaman taron ta kashi na biyu na wannan shekara karkashin jagorancin shugabanta kanal mai ritaya musa manajar makwai a ƙarshen taron nata dai hukuma za ta fitar da shawarwari ne akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi yadda za a kyautata jin daɗin rayuwar jama'a domin mika su ga shugaban kasa ganin ɗaya daga cikin ayyukan hukumar shi shine wa shugaban kasar shawara akan duk wasu batutuwa da suka shafi tattalin arziki da kyautata jin daɗin rayuwar jama'a daga yamai barwa zuka ya mana da wannan rahoton a wannan zaman da zai ɗau kwanaki goma sha biyar wakilan hukumar tattalin arzikin da kyauta ta jin daɗin rayuwar jama'a sai za su tattauna ne akan muhimman zantutuka da dama da suka hada da tsara kasafin kuɗin da hukumar za ta yi aiki da su a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu da yi ma dokokin tafiyar da ayyukan ta gyaran fuska ta yadda za su daidaita da manufofinta har ila wani abin da wakilan hukumar za su karkata a kai shine cece-kucen siyasan da ya kunno kai a baya-bayan nan a cikin ƙasar ta Nijar na kuma tuntuɓe Malam Ismail Lanar shugaban kwamitin kwamitin raya karkara a hukumar ta da ne jin abin da ya daukar musu da hankali akan maganar yau in kuyi bisa wannan zancen siyasa nan da ya taso ya hana kowa aiki mutane duk sun sa hankalin su a siyasa ba siyasa kawai ne za su zai gyara mana kasa muna da matsaloli da yawa mutane latijawa suke ya kamata su shirya tsakanin ya kamata ba a rike kasa kawai yanzu gashi an taima wata wata nawa ana ana ciki neman iko kawai neman iko kawai iko ko an samu iko in babu laha cikin kasa ai kawai ya zama banza wani abin da shugaban hukumar kanal mai ritaya Musa Mummuni Jarmakwai ya yi tsokaci akai a cikin jawabinsa na bude taron shine taɓarɓarewar yanayi kuma da yake mina karin bayani Malam Adam Efangal wakilin hukumar ta Sezok daga jihar Agadez cewa yi matsalar na matukar tasiri ga rayuwar jama'a musamman talakawa yanzu shine a wurare da yawa kana gani inda ruwa suka zo suka bata yan karkara suna cikin matsala abinda suka yi noma ruwa sun lalata shi kuma su da kansu basu da wani musugunni na kwarai da ciwace-ciwacen da suke tare da wannan mutane kullum suna kuka amma magabata ba sa mai da niyya su ga menene ake yi shi kuwa alhaji abubakar sadi wakilin hukumar daga jihar da magaram gargadin gwamnatin ya yi dangane da matakan da suka dace domin inganta ayyukan noma lalle komi na allah ne amma ya cancanta a ce yau gwamnati a lokacin da ya kamata a rika tanadi ko ina a wallafa shi ko ina na iri na taki ya kasance kowace jiha an ɗauki matakai a ce an samu wannan jirgi wanda ya zamanto zai kashe kwari ba sai kullum ba wannan abubuwan ne yake ƙara gurɓata eh, niyyanmu ta bunƙasa talatin sayarwa kana nufin cewa ƙwarin nan sai bana a cikin gonaki ai muna da labari wanda ya zamanto suna cikin kasashenmu na kusa kuma mai yiwa ne niyan su su zo nan wajen kenan tun kan su zo ake ɗaukan matakai a yanzu haka dai ministan ayyukan noma alhaji na wani rangadi a cikin ƙasa inda yake duba yadda damunar ke tafiya tare da sauraron manoman dangane da matakan da suke jin na iya taimakawa ga shawukan matsalolin da ke hana ruwa gudu su kansu mambobin hukumar tattalin arzikin da kyautata jin daɗin rayuwar jama'an za su fitar da shawarwarin da za su miƙa ma shugaban ƙasa akan matakan raya karkarar baro arzika sashen hausa na bbc daga yamai a jamhuriyar nijar muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kamar da kuka ji daga nan sashen hausa na bbc domin sauƙaƙa da kuke samun labarai akan wayoyinku na salula. Mun fara gabatar da wasu sabbin sauye-sauye a shafinmu na intanet a bbchausa.com. Za ku iya ci gaba da sauraron dukkan shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke so. Ga kuma rahotanni daban-daban da labarai cikin bidiyo. Ko kuma ku saurari takaitattun labaran duniya da muke sabunta su uku a kowace rana daga Litinin zuwa Juma'a da kuma karfe biyar na yamma a ranakun Asabar da Lahadi. ga kuma dandalinmu na BBC Hausa Facebook inda za ku iya tafka muhawara da bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku biyo mu a shafinmu na Twitter at BBC Hausa. Sai ku garzaya shafinmu na intanet wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula a bbchausa.com. To madalla idan ya kasance kuna fuskantar matsaloli a sakamakon waɗannan sauye-sauye za ku iya shaida mana ta hanyar aiko da saƙo akan wayan nan ta sifili sifili hudu hudu bakwai bakwai takwas shida biyu sifili biyu sifili sifili tara ko kuma wasiƙa zuwa ga adireshin mu na imel wato hausa at bbc.co.uk to yanzu kuma ga muhammad abdu mamman sikifa kenan ɗauke da labarin wasanni. sabunta kwantaragin da cristiano ronaldo ya yi da real madrid ya zama dan wasan da ya fi daukar albashi mai tsoka a duniya cikin kunshin kwanta sa ta tsawon shekaru biyar da madrid ta sanar cristiano ronaldo zai dinga karɓar albashin euro miliyan 21 Ghana za ta kara da Masar a wasan neman gurbin kasashe biyar da za su wakilci Afirka zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da za a buga a Brazil shekara ta 2014. Zakarun kwallon Afirka Najeriya za ta kara da kasar Habasha sai kuma Ivory ta fafata da Senegal, Tunisia ta karba guncin Kamaru, Gana ta da gumi da Masar sai Burkina Faso da Algeria. Za a bugun farko ranar 11 zuwa 15 ga watan Oktoba sai kuma bugu na biyu ranar 15 zuwa 19 ga watan Nuwamba. kotun Manchester United David Moyes ya yi kira a dauki matakin ladabtarwa da 'yan wasa masu faduwa a daira ta sha takwas babu dalili. Moyes ya ce ya kamata ya amfani da faifan bidiyo da zai taimaka alƙalan wasa na tantance ɗan wasan da ke faduwa ƙasa da gangan. shugaban kwamitin lafiya na hukumar kwallon gaba ta duniya fifa michel dosa ya ce ya zama wajibi a kusa da gasar kofin duniya zuwa bazara shugaban kwamitin ya kara da cewa hadarin da ke tattare da lafiyar 'yan wasa ya sa ake kiranye-kiranye mai da gasar zuwa bazara ka Kabaya da ke wasa a Newcastle ya nemi afuwar magoya bayan kungiyar sakamakon kin buga wasa a watan da ya gabata. a baya mai shekaru 27 ya kyamin ya buga wasa da West Ham a wasan da aka tashi kowa yana nema. Sakamakon kin sayar da shi ga Arsenal lokacin da aka taya shi kan kuɗi kimanin kwan miliyan goma. dan kote service dan kasar sabiya ya kai wasan karshe bayan da ya samu nasara kan fasis saspisil dan kasar kanada da ci uku da biyu a gasar kwallon tennis ta davis cup a gaida muhammad abdu tudun wadda mamman sikifa da labarin wasanni to ga wani rahoto da ke cewa jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya bangaren alhaji baman tukur ta rusa shugabancin tareshen jihar kano rahotanni na cewa tuni shugabannin rukun da aka nada a abuja suka fara shirye-shiryen zuwa kano domin karɓar ragamar jam'iyyar to yanzu kuma ga wasu ƙarin saƙonni ina masu murna da rikicin jam'iyyar pdp to ku canza tunani domin pdp ɗaya ce har yanzu wani shine ra'ayin abdulsalam muhammad tsagem jihar katsina sai kuma sakon da ke cewa binciken da majalisar ɗinkin duniya ta yi na yin amfani da makamai mai makamai masu guba a Siriya bai gamsar ba saboda bai fayyace wanda ya yi amfani da su ba Abubakar Rabe filin Samji Katsina tun wuri da waɗannan sakonni a madadin Aisha ta Musa da ta tsara shirin ga gabaki ɗayansa ni Ahmad Abu Abdullah nake cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC London